bakotsak desekretia badu. Bekusegia. Bokan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko nau zuen, zinema asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan elburua ez daiz eta bost klon, klon edo bost dantzari zinez perfektuak behar. Bada hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Oh, you're going to ongi dorriak entzule. Gure gaurko kultur atala biatzeko ordua dugu, eta gaur ostirala, nola ez, asteburu honi begira jarriko gara, eta izanen diren itzordu zonbaitzuz e, mintzatuko gara. Eta lehen lehenik entzun duzue, eh? Ba, Borobile Teatroak gaur eskainiko duen antzerki obra batetaz interesatuko gara, Jokozkanpo antzerki obra eskainiko baitu Donostiako konpainiak bidarten beheria antzokian gaur gaueko zortzi terdietan. Hiru aktore holtza gainean futbolari buruzko komedia bat digute eskeiniko. Ba honen inguruko argibideak bilduko ditugu berehala, obra honen eh, zuzendari den Anartzuazua baitugu telefonaren bestaldean kaixo egunon. Egunon bai, egunon. Aipatuko dugu ibilki dispositiboari esker bidarten izango zaretela ostiralontan beheri antzokian ibilki dispositiboarekin ba, aukera hori izan duzularik ez da? Hori da, hori da. E, jokoz euskeraz egingo dugun bueno, emanaldia ikusgai izango da bertan. Orain garantzitsua zera da jakila, mutikoa zer den? Koronador, supinador, garantzitsua. Ja, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Horain entzuten ari garena, anartz, e, eh, jokozkampo antzerki obrarako promoziorako egina den e, dugu, eta eh, aipatu bezala, futbolari buruz mintzatzen den komedia bat dugu honako ezta? Hori da, oinarrizko futbolari buruz da, e, bueno, egin nahi izan dugun, izan da nolaiteko satira bat, edo kritika moduko zerbait, pixkate jendea erreflexionatu dezan, ba, bueno, pues gaur egun gertatzen den komportamenduari buruz e, eh, oinarizko futbolean, eh? Ba nola aste bururo ikusten da egun karietan eta baita telista batzutan, ba nola guraso batzuk, ba, ba bueno, nola baita eh, futbol zelaietan bere, bere aurrak jokatzen ari dienean, ba nola kirioak edo nerbiak galtzen dituzte eta bueno, kapaz dira ba, arbitroa jipoitzeko, ez? Eta, bueno, ba, horri buruz, pixkate eh, mintzatzen geha, e, eh, komedia, e, zean, komedia estiloan, e, iru aktore dira, eszenan, eta hiru aktore e, bueno, rol desberdinak jokatzen dituzte, orduta eta laur den batean. Eszenografia Estenografia, bueno, guke nola baite beti jokatzen dugun bezala, oso estenografi gutxi dago, e, batit bat interesatzen zeguna beti da aktoren e, lana nabarmentzea, eta eta bueno, hontan ere ustete lortzen degula, ba bueno, estilo nolabait propio bat hori e, eh, artean sartuko dut, baina bueno, bada pixkate jendeak esaten duna, ez? nolaite borobil teatroak badaukala ja sigilu bat, ero estilo propio bat, e, antzerki egiterakoan, ez? Eta bada, bada justu hori, ez? Baktoreak ba, beti lan bikaina egiten dutela, ez? Mhm. Lehen planoan jartzen dira, bertsonaia ezberdinak antzesten dituzte eta guzti hori errimo azkar batean ere. Hori da, hori da beti, beti ere interesgarri izaten da ba hori e, hiru aktore e, estenan izan da eta apenas estenatik irten gabe ba ritmoa pixkate harina izan behar du ba, ba, ba azkenean e, ikuslegoa ere ba beraien interesa eta ez galtzeko ez da Hala ere, gehitu nuke, ez, e, bidarten e, pixkate praktikan jarriko dugu, e, bueno, betidanik pentsatu izan dugu, ba, antzerkia nolaite eh, mugak ere hautsi egin behar dituela, ez? Eta, eta bueno, ez orain bidarten aukera daukagu, ba, nahiz eta euskera zitzen beti e, eh, azpitutuloekin eh, jokatzen da, ez? E, beste hizkuntza baten aritzen gianean. Eta guk bidarten praktikan jarriko dugu e, traduzion simultanea in streaming bat. Bueno, froga bat izango da, guk e, ja batzuk egin ditugu eta eta funtzionatzen du eta egia san magikoa da ez azkenean e, bueno, beste aukera bada antzerkian naiz eta beste hizkuntza batean ikusi ba bueno eh hizkuntza berezko hizkuntzan e, gozatzeko aukera ez jendea e, aurikularrak hartuko ditu eta bere mobilean e, bueno guk prestatutako aplikazio batzuk jetxial izango ditu eta antzerkia asterakoan ba e, senatokian dute baina nei izan ezkio aurikularretik e, eh, frantsesez e, eh, itzuliko diete aktorek esaten dutena. Mhm. E, eh, itzultzaiek egindako lana da edo aktore formazioa duten itzultzaien e, ba hautsak entzuko dira aurikularretan. aktore frantziar aktore frantsiar bada e, hautsa jarri duna, osea ke badago nolait e, osea itzulpena bai egindula e, itzultzaile profesional batek, baina ahotsa aktore batek jartzen du. E, aktore Toulouseko aktore bat hain zuzen ere. Interesgarria da ba, ean e, jokozkanpo antzerki obra honekin harrera ona ere biltzen eh, duzuen, e, dagoeneko emanaldi asko, eskaini baititu zuen, eta orain arte oso harrera ona izan baitu zuen, ez da? Hori da, oso kritika honak jaso ditugu, E, bueno, ja hiru urte dara matzago antzerki hau egiten, eta bueno, pues, hori bada nola ite arrakastaren e, izlada, ez? normalean antzerki lan batekin pues urte bat, bi urte botentzea ba, eh, jiran edo, eta bueno, pues guia iru, irugarren urtera goaz, mhm. Asike, oso potzi gaude esan. Eta ja, urrengo proiektua murgilduta ere. Bai, proiektu berriarekin bazabiltzate eskainiko duzuen ostegun honetan donostian. Hori, hori, bueno, hori eh, aurrentzako, aurrentzako antzerki bada, e, hori joan den urtean estenatu genuen, ah. lehenengo aldia da testuri gabe aritzen gehala, eta oso, bueno, antzerki bizuala da, eta, bueno, klima aldaketari buruz e, jarduten duena. Oso, baita ere oso harrera ona izaten ari da, oso irudimen hundiarekin egindako lana da, lau aktore daude zenatokian, eta, eta bueno, horra bidez, ba, erakusten deguna dia animalipila bat, ez? E, baina, bueno, hori, irudimena jolaz, eh, jokatuz eta jendeak manolabait ba, eh, bere irudimena ere e, jartzeko. Horein e, gabiltzen proiektua izango da, bueno, e, Romeo eta Julietaren inspiratutako historio bat, amodio historio, ezinezko amodio historio bat izango da, eta eta hau argi ikusiko du datorren azaruan. Eta espero duzue iparraldera gehiago maizago etortzea? Jo, ba, gutxi horatzen e, eh, jungo gineateke, baina azkenean ez dakizu zerren baitan dago, ez, eh, aukera hori. E, eh, guke beti pentsatu, pentsatzen dugu hori, gure antzerkiak eiterakoan, o diseinatzen ditugunean beti dira, hori ba, errex e, moldatu daitezken, osea, espazio ezberdinetara moldatu daitezken e, eszenografiak eta eta eta produkzioak, ez? Eta orduan, bueno, gero ezakit, azkenean bada ba, emanaldi bategin, e, programatzaile bateke ikustea, gustatzea eta eta norbait horrek bultzatzea ba, ba, leku desberdinetara joatea ez. Alibabarekin, gure lehenengo produzioa itzen zen Alibaba horrekin, ibili ginen baita ere, e, uste bi aldiz e, jungin iparraldera, eta baita oso harrera honetan izan zuen, baina, baina bueno, e, azkenean e, talde asko gaude, eta eta pentsatzen den demanda ez dala ina hondilla. Orduan, bueno, ba, tarteka tokatzen zaigu eza. Gustatuko litzai guke gehiagotan jutea, noski. Baia anala den anartz eta bien bitartean gogoraraziko dugu, eh? Bidarten beheria antzokian gaur iluntzeko sortziterrietan duzuela itzordu, jokoz kanpo antzerki obra holtzalatuko duzue, eh? eta sartzeak, ba, amar eurotan dira salgai. Ba, besterik gabe, mil esker. Ba, zuei. Eh? Mikel, Mikel Jerde, eh, ponidor, txupinero, edo natura. Ikerik gandean, finala jokatuko dut, bai, ara bai, ulertzen! Sarako Olain ikastolak berrogo urte. zatozte gurekin ospatzera. Apirilaren zazpian, ahatseko sortzietan, kohontzi dantzan ikusgarria, Sarako Kiroldegian, zazpiak bat dantzataldearen parte hartzearekin. Tokiak aintzinetik erosteko, Saran, Herriko Etxeko edantegian, Pleka Trinketean, Baketun eta Idazleen Biltzarran. Senperen, Tedo Kafen, Zugarra Mordin, Marisa Nostatuan, Azkainen, Soko Onan, Ezpeletan, dospi, eta eta Tagaidun, Bayonan, Sina Café de Pirene, Ziburun, Atalaian, eta Doni Banelo Batela Ostatuan. Jatekoa eta edatekoa seietatik goiti. Ez du da, zatozte sarara, memento goxo baten pasatzera. Sarako olain ikastolak berrogoi urte. Kultur Alea e, Nik uste dute eh, momentu ontan taldea e, pozik da eta, eta bueno, ba, guztokoa balima duzue gure musika eta gure musikarekin ba, plazan sortu daitekeen giro hortan, baina ikus eta proposa izan daitekela. Aierran egongo gara larun batean e, gaueko amarterritatik aurrera. Inigo goiko entzun berri duzuen, gozategi taldeko kidea, eta bai bihar izanen da itzordu aierran, aierrako plazan, Freedom for Aierra festivalaren karietara, gozategi taldeak ere kontzertu bat eskainiko du eta erran diguten ez gainera, ba diska berria maiatzeko dutelarik kantu berrizun baitzu ere eskainiko dituzten biharko gaualdian. Baitzordu emana, aierrako plazan izan den duzu, bihar itzordu iluntze partean eta gozategi taldearekin batera, Willis Trumon eta Olako taldek ere parte hartuko dute. Baiakin, sartzea amar eurotan duzuela. Gazidet, bebizitzen, bizitzen, zenbat maite zaitu dan, zer dudan sentitzen, esan nahi dizut baina, ena izatrebitzen. denak nazka nazka Egin da dauzkat beti, gaiari bueltaka Astero kontu bera, egun erokaka orain indiko lan nabil, urtea pasata Bai beze, ostira erronetan, bai beze Ausartan izango naiz, den dena kontatu baietz hartan bai, hausarta izango naiz, zen dena kontatu bai ez. Ah, beira, beira, lotza, lotza, gori, gori, tikiri, tikiri, takatori, ai, ai, ai, ai Ata bone gauzarriak, koopetean izterdia Ta, bares, beira, beira, lotza, lotza, gori, gori, tikiri, tikiri, takatori, ai, ai, ai, ai Ata bone nicer zerbia opete ani zerbia pares pare beira beira lotxa lotxa gorri gorri tikiri tikiri takatori ai ai ai ai akabonera usardiak Popetean izerdiak ta pares pare beira beira lotxa lotxa gorri gorri tiki tiki takatori ai ai ai ai akabonera usardiak Popetean izerdiak ta pares pare beira beira lotxa lotxa gorri gorri tikiri tikiri takatori ai ai ai ai akabonera usardiak Opepean izerdia eta palespade beira beira Lotxa lotxa gori gori tigri tigri takatoni Ai, ai, ai, ai, ai, akabon ere ausartia Opepean izerdia Opepean izerdia alea. E, orain esan dezakeguna da, e, endaiak xantza undia duela horrelako leku bat sortu zela, eta segitzen duela aurrera eta itxuraz mm, abian segituko du. Eta orain hogei urte txoro batzuk izango ziren esan zutenak. ba, hemen artistak ekarriko ditugu batzuk ez zuten sinistuko, baina e, egin zuten, ba, erakunde batzuk gorekin bat egin zuten, eta orduan ba, hemen ikusten dugu ba, pasatu dirala, hogei urte izan dira, eta izan ditugu irurogeitik gorako e, artistak, mota guztitakoak. Banekatu eneatik aintzan eh, lasartentzun berri duzue, eta bai, orain gontan endaiako nekatu eneara begira jarriko gara. Nekatu bere hogei urteak ospatzen baititu aurten, eta urte betetze honen karietara, besteak beste erakusketa bat eh, izango dugu irabete hontan bihar irekitzen dena, asporo txipi etxean. Bertan, nekatu artxiboak, argazki dokumentalak, dokumentu historikoak eta artista katalogo eta bideoak aurkitu izango dira besteak beste. Aintzane lasartek aipatu du, aitor errazkinen mikroan, hemendik aurrera zer izanen du? Ba, hemendik aurrera, zuk esan bezala, larun batean hasiko gera, ja, hasiko dugu, ja, emango dugu hasiera emanaldia, eta izango ditugu erakusketak, hitzaldiak eta hainbat eh, beste gertakizun batzuk. Bereziki, Oraingo hiru hilabetekar hiru hilabetean, eh, martxo, eh, apiriletik eh, ekaina arte, baina gero ere izango dira. Baina hiru hilabete hauetan e, dago ekitaldiak. Eta bereziki orain txemen asporozipin esaten zuen bezala, larun batean irekitzen dugun erakusketarekin. Beraz, mm larun bata apirilak zazpitik aurrera, hiru hilabetez izango dugu e, hainbat hogei urtetako e, zipristin batzuk aipatzen ditun erakusketa bat. Mhm. Obra batzuk badira, baina zitugu anitz, ez da, ezin dugu esan e, arte obren erakusketa bat danik, ba, baina bai hogei urte hauetan pasatu diren gauzen arte, buruzkoa. Mhm. Orduan ikusiko dugu nolakoa zen nekatuenea, oen gara hogei urte ikusiko ditugu e, artisten iruditxo batzuk, momentu flash batzuk emelakusten dituztenak, obra batzuk. Bagoguan hartu, bihar izanen dela erakusketaren irekiera ekitaldia, asporo txipi gunean, goizeko amar terdietatik aurrera, izanen da itzordu, eta ondotik e, mintzaldi bat ere eskeniko dute. Eta gure gaurko emankizuna bururatu aintzin, azken itzordu batera ipatu genuke, igande honetan, atxaren poesia eguna ospatuko baita, senpereko larraldean, goizeko amaiketatik aurrera, izanen da, itzordua, austin zamora. Bai, hori igandian, eh, aukestuko dugu uh, lajaldian, senperen, goizian ameketan eh, aukestuko uh, dugu eh, eta nahi duena etortzen alda, bon, mm, gehienak hori izan, direnak idazleak, baina gu idekiak gira deneri nahi genuke uh, zabaldu poesaren ere muri nahi duten guziri. Ordoan, hoi ameketan, eta gero uh, erakutsiko dugu, hoi uh, uh, azken urte hautan sortzen dugu nukteroko bideoa, azaren bustiak deitu bideoa. Odan hori eda e, bos ose gajena ere. Eta mm, hori nahi dutenak ere etortzen aldira, hori ikustenako dira eh, argazki e, artistiko batzu, nun eh, aipu batzuk e, grabatuak diren, e, liburuan diren testuen aipu batzu. Eta saiatuko gira mm, giro goxo baten iragaitea, beti hola gertatzen da. Mm, plazerekin bilduko gira bai e, datorren igandean ogoi garen liburu horren aurkezteko. Bagoizeko amaiketarako itzordu ematen digute, atxaren poesia 2018 liburuaren aurkezpena eginen dute igande honetan, eta oren batetan aperitifa eta zizkamizken bazkaria izango bada, norberak ekarri janedanekin, atxaldeko iruterdietan, aipatu bezala, liburuan parte hartu dutenen testuen irakurketa eta urtengo atxaren olerki bustiak bideoaren proiektzioa ere eskeniko da. Bauza izan da, gaurkoak eman duen guzien zule. Niraletik, besterik ez, nahi duzun arte. Aio. Come in soon. hotxak desekretia badu. Bekusegia. Horan zergia egin behar dugu biztan da, eh? barkatuko zinema egiten hasten bara ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Menan helburua ez da bost, klon, klon edo bost dantzari zinez perfektuak behar. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.